Tayo pa rin po ay nasa ating serye na pinamagatan kong Pagtitiwala sa Diyos. Sa yugto pong ito, nais ko pong talakayin yung isang question na itinanong po sa akin tungkol sa kabalisahan. Mayroon pong nagtanong, Pastor, bakit ang isang tao ay nagwo-worry? Bakit siya nababalisa? Okay. At sa pagsagot po ng bagay pong ito, medyo magiging professorial ng konti ang pagtalakay ko sa question na ito. And so sa aking mga tagapakinig, ay hinihiling ko ng konti ang inyong matalas na pag-iisip. Of course, kaya nyo naman. Okay, una po sa lahat, mismong si Kristo na siyang nakakaalam ng lahat tungkol sa buhay, ang nagsabi po ng ganito. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming isusuot? Sapagkat hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. And then sabi niya, Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mula po yan sa salin na ang bagong ang Biblia sa Matthew chapter 6 verse 31 to 33. Okay, um, una po sa lahat, tunay po na ang buhay ay full of surprises, even of challenges and needs. Sadyang ang tao ay talagang tao. Tayo ay tali ng panahon at pangangailangan. Uh, yes, without a doubt, ang tao ay matalino, Civilization, modernity, and technology testify to that. Even though lahat ng ito ay bunga pa rin ng tulong ng Diyos, of course. Pero ito, we're aware na ang ating intelligence ay limited pa rin. Sa planning na lang, kahit na anong detalye mo pa, kahit na anong meticulous calculation pa ang gawin mo, without God's providence or approval sa planning mo, walang situation, opportunity, and resources na lalabas. That's why kapag nangyari yung plano mo, well, little, moderate, big or great man yan, grabe po yan. Kasi patutuo yan ng mercy, patience, and grace of God for you. Oh, sa totoo lang, grabe po at ang lupit ng truth na ito. Kahit planning ng unbelievers actually, good or bad, ay nasa kamay ng approval at permission ng Diyos na mangyari. Okay, eto pa. Kahit tanggalin natin ang Diyos sa senaryo ng planning, hindi pa rin tiyak na 100% na magkakatotoo ang ating planning according to our seen or predicted expectations. Bakit? Kasi maliban sa Diyos, mayroon ding existence at influence ng ibang tao. At hindi lang ng ibang tao, maging si Satanas or climate change <laughs> na pwedeng maka-affect sa planning mo. No wonder sa pre or post planning, ang prayer po talaga ay crucially essential, not necessarily for the approval or fulfillment of our plans, but rather for the preparation of our hearts. Kaya napakahalaga po ng panalangin. Actually, since hindi tayo perfect sa lahat ng ating calculation at hakbangin, napansin ko na yung ating pagkakaunawa sa mga bagay ay madalas na nakikita natin sa oras ng pagkakamali or pagkabigo. Of course, dangerous ground ito to learn something kasi hindi lahat ng tao ay nagigising at natututo sa kanilang pagkakamali. So, maging maingat po tayo. But by this statement, what I mean is this, isipin mo na lang yung ilang beses na nagkamali or nagfail si Thomas Edison sa kanyang invention bago niya natuklasan yung electric light bulb. Kung di ako nagkakamali, mga 1,000 failures daw muna ang nagawa niya bago siya nagsucceed. Siyempre, marami pang halimbawa from different fields and areas of life na pwede po natin gamitin. Pero ang point ko lang, hindi natin hawak at kita ang lahat sa ating buhay. We are indeed creatures of dependence and need. May kailangan tayo. But madalas, ang ating pananaw at paghahanap sa pangangailangan ay labas sa katotohanang itinakda ng Diyos para sa atin. At bakit po? Kasi yung pagtugon natin sa ating need ay ayon at lampas pa nga sa ating likes at corrupt understanding. Tuloy, dahil rito nalulubog tayo sa worry or paghihirap ng kalooban. Yung ating interpretation at application sa ating needs kasi ay naging humanistic or self-centered sapagkat inaakala natin na yung ating talino, yung ating galing, lakas at paraan lang Paraan lang. Ang tama na yun yung maasahan at dapat na solusyon. Yes, totoo na maraming tao sa mundo na nagiging matagumpay sa pagkamit ng kanilang gusto at kailangan. At dahil riyan, madalas, dahil titig o nakatuon tayo sa kanila, tayo na mga anak ng Diyos ay nalilito, nagaalinlangan at natatameme kung ang seek ye first the kingdom of God ba ay totoo, practical at sagot nga ba sa ating need. Yes, textually, Or biblically, pinapaniwalaan natin na ito kasi we say we are Christians. But practically, hmm, alangan tayo eh. Aminin po natin, di po ba? Min- minsan hanggang paniniwala lang tayo sa textual eh. Pero sa practical, wala na. Na seek ye first the kingdom of God, sa bunga nga lang, pero sa buhay, hindi na. At yun nakakalungkot. For example, ito po. Magawa mo kayang awitin at sabihin yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, kung ang mga kapitbahay mong hindi kumikilala sa Diyos ay nagtataasan ng bahay? <laughs> di, di ba? Na, Lord, seek ye first the kingdom of God, pero yung mga kapitbahay mo na mga unbelievers na hindi kumikilala sa Panginoon, mas marami silang pera, kasi yung iba nasa abroad, nagtataasan ng bahay, pero ikaw, ayan pa rin. So you see, Well, marami kasi mga, mga factors na dapat pag-usapan. Pero kasi, pagdating minsan sa pagkilala natin sa Diyos, natatameme tayo sa kalagayan ng mundo na nagsisiyaman. Kasi naging materialistic, naging humanistic yung ating pananaw sa Diyos at maging yung pananaw natin sa ating buhay. So in answer to our question, bakit ka nagwo-worry ito po yung natutunan ko sa Matthew 6 verse 32 to 33. Ito po yung aking sagot. Okay? Pakinggan po ninyo to. Ang kabalisahan ay natatanim, nag-uugat, at lumalago sa buhay ng Kristiyano kapag kanyang ine-interpret at ina-apply ang need ng kanyang buhay ayon sa interpretation at application ng mundo. Ulitin ko po. Bakit tayo nag-worry? Kasi ganito po, ang kabalisahan ay natatanim, nag-uugat at lumalago sa buhay ng Kristiyano kapag kanyang ine-interpret at ina-apply ang need ng kanyang buhay ayon sa interpretation at application ng mundo. Okay? Nais ko po pag-isipan po ninyo yan. Ngayon, etong sabi ng Panginoong Jesus, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. Luke chapter 12 verse 15, King James Version. Okay, sa Tagalog, para mas masarap, ganito pong sabi, Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Paliwanag po ano? So tandaan po natin ang pangungusap na yan ng Panginoong Jesus sa ating pag-iisip-isip, pagbubulay-bulay tungkol sa pinagmumulan ng ating kabalisahan.